На спогадах шрами лишились від болю. Я й досі в минуле вертатись боюсь. У напрямку щастя йшли ми з тобою, але зупинились чомусь.